بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Ra. Estas son las aleyas del libro El Corán. Un libro esclarecedor que distingue la verdad de la falsedad. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ¿Cuánto desearán quienes rechazan la verdad el día de la resurrección haber aceptado el Islam? ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون Déjalos, oh Muhammad, que coman, disfruten por un tiempo y se distraigan con falsas esperanzas mundanales, que ya verán el castigo que les espera. وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم Y no hemos destruido ninguna ciudad cuyo final no estuviera decretado. ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون Y ninguna nación puede adelantar ni retrasar su final. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون Y los idólatras de la Meca dicen a Muhammad: Tú que dices haber recibido la revelación, ciertamente estás loco. لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين ¿Por qué no has venido a nosotros con ángeles si eres de los veraces? ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين Alá les responde diciendo: No enviamos ángeles si no es con el castigo. Y entonces este no se hace esperar sobre quienes niegan la verdad. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون En verdad, nosotros hemos revelado la exhortación, el Corán, y nosotros la protegeremos. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين Y ciertamente enviamos otros mensajeros antes de ti, oh Muhammad, a antiguas comunidades. وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون Y cada vez que se presentaba ante ellos un mensajero nuestro, se burlaban de él como se burlan también de ti. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين Y del mismo modo que infundimos la incredulidad en sus corazones por desmentir a sus mensajeros, hacemos que ésta también penetre en los corazones de los pecadores de los habitantes de la Meca que rechazan la verdad. لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين No creerán en él y les sucederá lo mismo que les ocurrió a quienes negaban la verdad de las comunidades anteriores. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء 'السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ y aunque abriéramos para ellos una puerta en el cielo por donde pudieran ascender a él sin cesar hasta contemplar las maravillas del reino de Alá no creerían y dirían no hemos visto con claridad o más bien somos un pueblo que ha sido hechizado ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين Y ciertamente hemos dispuesto en el cielo constelaciones y lo hemos embellecido para quienes lo contemplan. وحفظناها من كل شيطان رجيم Y lo hemos protegido de todo demonio que ha sido expulsado de la misericordia de Allah para que no pueda escuchar las órdenes que en él se dan a los ángeles o lo que en él se decreta. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين Y si alguno llega a escuchar algo, es perseguido por una estrella fugaz que lo destruye. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون Y hemos expandido la tierra haciéndola habitable y hemos establecido en ella firmes montañas y hemos hecho que en ella todo brote en su debida proporción وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين y hemos dispuesto en ella diferentes medios para su subsistencia y para aquellos cuyo sustento no depende de ustedes وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم y poseemos las reservas de todo sustento y lo concedemos en una medida precisa وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين Y enviamos los vientos fertilizantes y hacemos descender la lluvia del cielo de la que les damos de beber y cuyas reservas no dependen de ustedes. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ Y nosotros somos quienes damos la vida y la muerte, y el único heredero de todo. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ Y ciertamente conocemos las generaciones que los precedieron y las que los sucederán. Y tu Señor, oh Muhammad, las reunirá a todas. Él es, en verdad, el sabio, el omnisciente. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ Y creamos al primer hombre a partir de arcilla seca procedente de un barro negro moldeable. وَالْجَانَّ خلقناه من قبل من نار السموم Y antes creamos a los jinn de fuego puro. واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حما مسنون Y recuerda, oh Muhammad, cuando tu Señor dijo a los ángeles: Voy a crear a un ser humano a partir de arcilla seca procedente de un barro negro moldeable. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Y cuando lo modele e insufle en él y sea depositada en él el alma, cobrando así vida, se postrarán ante él en señal de respeto. فسجد الملائكه كلهم اجمعون Y todos los ángeles se postraron, الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين salvo Iblis, que se hallaba entre los ángeles a pesar de ser un jinn, quien se negó a postrarse con los demás. قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين Alá le dijo: Iblis, ¿por qué no te has postrado con los demás? قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون Este contestó con altivez: No iba a rebajarme postrándome ante un humano creado a partir de arcilla seca procedente de un barro negro moldeable. قال فاخرج منها فانك رجيم Alá le dijo: Sal, pues, de aquí expulsado, وان عليك اللعنه الى يوم الدين serás despreciado y expulsado de mi misericordia hasta el día del juicio final. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون Iblis dijo: Señor, concédeme un plazo de tiempo hasta el día de la resurrección. قال فانك من المنظرين Alá contestó: Se te concederá dicho plazo الى يوم الوقت المعلوم hasta el día señalado. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين Dijo Iblis: Señor, por haber sido la causa de mi extravío, seduciré a los hombres en la tierra para que pequen, y los desviaré a todos de tu camino. Excepto aquellos de entre tus siervos devotos que has guiado para que te obedezcan y adoren solamente a ti. قال هذا صراط علي مستقيم الله dijo Este el de la sinceridad de la fe es el camino que conduce directamente a mí إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين En verdad no tendrás ningún poder sobre mis siervos salvo sobre aquellos extraviados que te sigan y todos los extraviados estarán citados junto a ti en el infierno لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم Este tiene siete puertas cada una de ellas destinada a una clase concreta de pecadores ان المتقين في جنات وعيون quienes teman a Alá, quienes teman a Alá, estarán entre jardines y manantiales. Se les dirá: Entren en paz, sin nada que temer. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين eliminaremos todo rencor que puedan albergar sus corazones serán todos como hermanos y estarán recostados en divanes unos frente a otros لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين No sentirán cansancio alguno, ni serán nunca expulsados de allí. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم notifica a mis siervos, oh Muhammad, que yo soy el indulgente, el misericordioso. Mas diles también que mi castigo es doloroso y cuéntales la historia de los huéspedes de Abraham اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون cuando se presentaron ante él le brindaron el saludo de paz y tras ver a Abraham que ellos no tocaban la comida que les había servido porque eran ángeles y estos no necesitan alimentarse les dijo verdaderamente mi esposa y yo sentimos miedo de ustedes قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم estos contestaron no temas te traemos la buena noticia del nacimiento de un niño sabio Isaac قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون Abraham dijo ¿Me traen la buena noticia de un hijo a pesar de haber alcanzado la vejez? ¿Qué milagro es este que me anuncian? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين Estos contestaron Lo que te hemos anunciado es verdad. No seas pues de los que pierden la esperanza. قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون Abraham dijo Solamente los extraviados que rechazan la verdad pierden la esperanza de recibir la misericordia de su Señor. قال فما خطبكم ايها المرسلون Y les dijo, una vez se hubo disipado su miedo, ¿cuál es el asunto principal que los ha traído hasta aquí, enviados de Allah? قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين Estos contestaron Hemos sido enviados para castigar a un pueblo de pecadores el pueblo del mensajero Lot الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين con la excepción de su familia pues a esta la salvaremos الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين salvo a su mujer ya que ha sido decretado que ella esté entre quienes reciban el castigo. فلما جاء آل لوط المرسلون Y cuando los enviados se presentaron ante la familia de Lot, قال إنكم قوم منكرون él les dijo: Ciertamente son gente desconocida para mí. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون Estos dijeron: Hemos venido para traer a tu gente el castigo sobre el que dudaban. واتيناك بالحق وانا لصادقون Y hemos venido a ti con la verdad y somos veraces. فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون Huye con tu familia durante la noche y marcha tras ellos. No dejes que ninguno vuelva la vista atrás y caminen hacia donde se les ordene. وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين Y revelamos la decisión de que su pueblo sería destruido al amanecer. وجاء اهل المدينه يستبشرون Y los hombres de la ciudad se presentaron ante Lot regocijándose al saber que tenía huéspedes con quienes planeaban practicar la inmoralidad a la que estaban acostumbrados. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون Lot les dijo, antes de saber que sus huéspedes eran ángeles enviados por Alá, estos son mis huéspedes. No me avergüencen. واتقوا الله ولا تخزون Teman a Alá y no me deshonren. قالوا اولم ننهك عن العالمين Los hombres de su pueblo le dijeron: ¿Acaso no te habíamos prohibido hospedar a nadie? قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين respondió: Ahí tienen a mis hijas para que se casen con ellas si quieren hacerlo. Por tu vida, oh Muhammad, que estaban perdidos en su extravío. فاخذتهم الصيحه مشرقين Entonces, un gran estruendo se abatió sobre ellos al amanecer. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل Y volteamos la ciudad poniéndola boca abajo e hicimos que se precipitaran sobre ella piedras de barro cocido caídas del cielo. ان في ذلك لايات للمتوسمين Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Allah y de su unicidad para quienes meditan y ven la verdad. وانها لبسبيل مقيم y la ciudad estaba situada en medio de una ruta todavía presente. En verdad, en la destrucción del pueblo de Lot hay una lección y pruebas claras del poder de Allah para quienes creen. وان كان اصحاب الايكه لظالمين Y las gentes de Al-Aika fueron injustas al desmentir a su mensajero Sohai. فانتقمنا منهم وانهما لبإمام مبين y los castigamos como consecuencia de negar la verdad. Y ambas ciudades, la de Lot y la del pueblo de Madián, estaban situadas en un claro lugar de fácil acceso. Y las gentes del valle de al hijir negaron a los mensajeros. واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين Les mostramos nuestras pruebas y milagros al hacer que una camella saliera de una roca como pidieron, pero las rechazaron dándoles la espalda. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين excavaban sus casas en las montañas sin nada que temer. Pero se abatió sobre ellos un gran estruendo al amanecer que los destruyó Y de nada les sirvió todo lo que habían realizado y acumulado. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل Y no hemos creado los cielos y la tierra y cuanto hay entre ellos sin un firme propósito y la hora final llegará dispensa a los incrédulos y perdónalos pues oh Muhammad en verdad tu Señor es el creador de todas las cosas el omnisciente ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم Y ciertamente te hemos revelado siete aleyas que se repiten en el Salat y el sublime Corán. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين No anheles los bienes que hemos concedido a un grupo de quienes rechazan la verdad. Oh Muhammad, ni te aflijas por ellos si no creen. Y sé amable y humilde con los creyentes. وقل اني انا النذير المبين Y di Yo soy en verdad un amonestador que les advierte del castigo de Allah كما انزلنا على المقتسمين y se abatirá sobre ustedes el castigo si niegan la verdad del mismo modo que castigamos a quienes dividieron الذين جعلوا القران عضين sus escrituras aceptando parte y rechazando el resto فوربك لنسالنهم اجمعين y por tu Señor que les pediremos cuentas a todos عما كانوا يعملون sobre lo que hicieron فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين proclama abiertamente lo que se te ordena oh Muhammad y aléjate de los idólatras انا كفيناك المستهزئين ciertamente nosotros te bastamos contra quienes se burlan الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون esos que equiparan a otros con Allah en su derecho a la adoración y los adoran pronto sabrán lo que les espera ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون y en verdad sabemos que te angustia lo que dicen فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين mas glorifica a tu Señor con alabanzas y sé de quienes se postran ante él واعبد ربك حتى ياتيك اليقين y adora a tu Señor hasta que te llegue la muerte